السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى على آثارهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى كذلك قوم بسالة سلامة قمتم صلى الله عليه وسلم تنندريا نا درس ليت الحديث وكتك ويكي يا مويشو خصوما hadithi tulikuwa tupo na hadithi nambari ishirini na leo tunaingia katika hadithi nambari ishirini na tano ena بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين الحديث الخامس والعشرون عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ايضا قال ان اناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم طيب <clears throat> الحديث الخامس والعشرون حديث يا عشرين نتانو عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أيضا كتوكا وأبو ذر رضي الله تعالى عنه فيها أن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم hakika watu miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama walisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama dhahaba ahlu ad-duthur bil ujuri wameondoka watu wenye mali nyingi na malipo wale wenye mali nyingi wameondoka na malipo yusalluna kama nusalli wanaswali kama tunavyoswali wayasumuna kama nasumu na wanafunga kama tunavyofunga wayatasaddaquna bifudhuli amwalihim na wanatoa sadaka kwa ule wa wingi wa mali yao waliokuwa nayo qala akasema mtume sallallahu alayhi wasallama awalaysa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun je hivi au ajajalia Allah subhanahu wa ta'ala au hajajalia Allah subhanahu wa ta'ala kwenu kile ambacho ninyi mtatoa sadaka inna bikulli tasbihatin sadaqa hakika kwa kila tasbihi ni sadaka wa kulli takbiratin sadaqa na kila takbira ni sadaqa wa kulli tahmidatin sadaqa na kila tahmidi ni sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa na kila tahlili ni sadaqa wa amrun bima'rufin sadaqa na kuamrisha mema ni sadaqa wa nahyin 'anil munkari sadaqa na kukataza mabaya ni sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaka na katika uchi wa mmoja wenu ni sadaka qalu wakasema ya rasulullah ewe mtume wa Allah ayati ahduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun je hivi kweli aendee mmoja wetu matamanio yake na awe uh, na yeye katika hayo matamanio malipo yani thawabu qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema araaytum law wadaaha fi harami akana alayhi wizrun je mnaonaje lau angeweka uh, huo utupu wake katika haramu je angekuwa na yeye madhambi fakadhalika idha wadaha fil halal hivyo hivyo atakapoweka katika halali kana lahu ajrun anakuwa na yeye thawabu rawahu muslimun hadithi amepokea al imam muslim ana Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu aidan kutoka abu dharr radhiyallahu ta'ala anhu vile vile anna unasa hakika watu hum fuqara hum alfuqara hawa watu ni mafakiri ambao walikuwa ah, wamesema haya maneno kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam hum fuqara ni mafakiri min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo hapa tunaona kwamba masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa na hali moja bali hali zao zilikuwa tofauti tofauti kulikuwa na watu ambao walikuwa na mali ikiwa na maana matajiri na kulikuwa na watu ambao hawakuwa na mali ikiwa na maana ni mafukara na maskini qalu hawa watu ambao ni mafukara walisema linnabii sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama dhahaba ahlu duthuri bil ujur wameondoka watu wenye mali nyingi na malipo ahlu duthur ay ahlu al amwali al kathira ahlu al amwali al kathira ahlu al amwali al kathira watu wa mali nyingi wameondoka na malipo yani bila ujur al-ujur ay athawab alaiha athawab alaiha thawabu juu ya hizo mali zao nyingi waliokuwa nazo kwao wameondoka na malipo kwa sababu ya kuwa kwao na mali nyingi yusalluna kama nusalli wao wenye mali nyingi wanaswali kama ambavyo sisi maskini tunaswali wayasumuna kama nasumu na wanafunga kama vile ambavyo sisi tunafunga wale wenye mali na wanafunga kama vile ambavyo sisi tusiokuwa na mali tunafunga wayatasaddaquna bifudhuli amwali na wanatoa sadaka kwa zile mali zao nyingi waliokuwa nazo yani pamoja na kufanya yale ambayo sisi tunayofanya wao wana kitu cha ziada wanatoa sadaka kwa kupitia mali zao mali ambazo sisi hatuna yani wala natasaddaqu لانه ليس عندنا شيء يعني ولا نتصدق لانه ليس عندنا شيء يعني ولا نتصدق لانه ليس عندنا شيء يعني hatutoi sadaka sisi kwa sababu hatuna kitu hatuna kitu cha kutolea sadaka kwa hiyo wao wanatuzidi hilo hao wenye mali wanatuzidi hilo wao wanatoa sadaka wakati sisi hatuna kitu cha kutolea sadaka walikuwa wanasema haya maneno si kwa hali ya hasad wala kwa hali ya i'tirad lakini walikuwa wanamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu wao wanapenda kheri kwa hiyo inavyoonekana kuna watu wanawazidi katika kheri ndio maana wanasema maneno kama haya qala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema awalaisa kad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun hivyo haja kujalieni Allah subhanahu wa ta'ala ninyi kile cha kutolea sadaka inna bi kulli tasbihatin sadaqa hakika kila tasbih ni sadaqa yani inna bi kulli subhanallah sadaqa hakika kila kusema subhanallah ni sadaqa yani mtu kusema subhanallah ni sadaqa wa kulli takbiratin sadaqa na kila takbira ni sadaqa yani kila kusema Allahu akbar ni sadaka wa kulli tahmidatin sadaqa na kila tahmid ni sadaqa yana kila kusema alhamdulillah ni sadaqa wa kulli tahlilatin sadaqa na kusema na kila kusema la ilaha illa allah ni sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa na kuamrisha mema ni sadaqa wewe unaomwamrisha mema mtu unakuwa unafanya sadaka kuamrisha mema huenda mtu kufanya jambo jema hili linakuwa linapelekea wewe kuhesabiwa umetoa sadaka wanahini anil munkar sadaka na kukataza maovu ni sadaka unamwona mtu anafanya jambo la uovu ukamkataza wakati unahesabika kwamba wewe umetoa sadaka thumma qala wa fi bud'a ahadikum sadaqa na katika uto mmoja wenu ni sadaqa eh anna ar-rajula idha ata ahlahu falahu bidhalika sadaqa eh anna ar-rajula idha ata ahlahu falahu bidhalika sadaqa ay e, anna rajula idha ata ahlahu falahu bidhalika sadaqa ikiwa na maana kwamba mwanaume anapokuwa anamuingilia mkewe ana yeye katika hilo sadaka pale ambapo yeye anapokuwa anafanya tendo la ndoa na mkewe anakuwa anapata sadaka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno kwa hesabu hizi sadaka mpaka kufikia habari ya mtu kumwingilia mkewe kuonekana na yeye anakuwa ametoa sadaka qalu wale watu wakasema kumwambia mtume sallallahu alayhi wasallama ya rasulullah ewe mtume wa Allah ayati ahduna shahwatahu je anaendea mmoja wetu shahwa zake hamu zake matamanio yake ويكون له fiha اجر na anakuwa na yeye katika hilo thawabu istifhaman walaysa i'tiradan istifhaman walaysa i'tiradan wanasema haya maneno istifhaman kwa ajili ya kutaka kufahamu baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kusema haya maneno wakamwambia kweli yani mtume sallallahu alaihi wasallam anaendea mmoja wetu matamanio yake ha? Hamu zake yeye mwenyewe zimemzidia anaenda kwa mkeo. Halafu hapo hapo anakuwa na malipo istifhaman kwa hali ya kutaka kufahamu walaisa i'tirada na sio kupinga yale maneno ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallama ameyasema. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema araaitum law wadaaha fi harami mnaonaje lau angeweka utupu wake katika haramu yani akaenda kwa mwanamke asiyokuwa halali yake akaenda kuweka utupu wake kwa huyo mwanamke akana alayhi wizrun je angekuwa na yeye madhambi la shakka anna aljawab bala hakuna mashaka jawabu ni bala ingekuwa hivyo hivyo kwa kile kitendo chake cha yeye kwenda kuweka utupu wake kwa mwanamke ambaye si halali kwake yeye atapata madhambi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fakadhalika idha wadaaha fil halal hivyo hivyo basi vile vile atakavyoweka utupu wake katika halali kana lahu ajrun anakuwa na yeye thawabu rawahu muslimun hadithi ameipokea al-imamu muslim طيب الصدقات التي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء الى الاتيان بها تنقسم الى قسمين الصدقات التي ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ila al-ityan biha tanqasmu ila qismayn saraka ambazo ameongoza mtume sallallahu alaihi wasallam mafakiri kuzifanya hizo sadaka zimegawanyika katika mafungu mawili hizi aina za sadaka ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam akazisema hapa kuwaeleza mafukara wazifanye zimegawanyika katika mafungu mawili qismun yaftasiru naf'uhu alaihim qismun yaktasiru naf'uhu alaihim وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل قسم يكتسر نفعه عليه kigawanyo cha kwanza ni kigawanyo ambacho manufaa yake yanafupika kwao wenyewe mafukara yani kwa kufanya hizo sadaka thawabu haziendi kwa mwingine isipokuwa zinabaki kwa wao wenyewe wa huwa tasbih wa takbir wa tahmid wa tahlil na hizo sadaka ni at-tasbih kusema subhanallah wa takbir na kusema Allahu akbar wa tahmid na kusema alhamdulillah wa tahlil na kusema la ilaha illa Allah hizi ni sadaka lakini thawabu zake manufaa yake hayaendi kwa wengine bali yanabaki kwao kwa sababu hakuna anayenufaika na hizi sadaka isipokuwa wao peke yake wa qismun yata'addahum ila ghayrihim وقسم يتعداهم إلى غيرهم وقسم يتعداهم إلى غيرهم يكون نفعه لهم ولغيرهم وقسم يتعداهم إلى yakunu naf'uhu lahum wa lighairihim na kigawanyo cha sadaka ambazo zinakuwa zinawavuka wao na kwenda kwa wengine yani ah, kigawanyo cha pili zile sadaka zinawavuka wao na kuwafikia wengine yani manufaa yake yanabaki kwao lakini vile vile yanawafikia wengine ikiwa na maana yakunu naf'uhu lahu wa li ghayrihim yakunu naf'uhu lahu inakuwa manufaa yake ni ya kwao wa li ghayrihim na wengine wa huwa al-amru bil ma'ruf wa an nahyu 'anil munkar wal jima' hizi sadaka ambazo ah, manufaa yake yanakuwa kwao na wengine ni kuamrisha mema kwa sababu huyu anayeamrisha mema anapata thawabu lakini vile vile yule anayeamrishwa ikiwa anatekeleza itakuwa ananufaika kwa kule kuelezwa kitu kizuri <laughs> wanahyu anil munkar na kukataza maovu huyu anayekataza maovu anakuwa na thawabu na yule anayekataza ikiwa anaacha lilla subhanahu wa ta'ala naye ananufaika waljima na kufanya tendo la ndoa fanya tendo la ndoa mfanyaji mwenyewe mwanaume ananufaika kadhalika mwanamke naye ananufaika kwa hiyo hivi manufaa yake yanafika kwa wengine min alfawaid katika faida ambazo tunazipata katika hii hadith anna man ajaza an fi'li shay'in min at taat anna man ajaza an fi'li shay'in min at taat anna man ajaza an fi'li shay'in min at-ta'at li'adami qudratihi 'alayhi anna man ajaza an fi'li shay'in min at-ta'at لعدم قدرته عليه لعدم قدرته عليه فانه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها فانه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها ان من عجز عن فعل شيء حقيقه من يكشindwa kufanya kitu anna man ajaza an fi'li shay'in hakika mwenye kushindwa kufanya kitu minatwaati katika twaa liadami qudratihi alayhi kwa kushindwa kwake kufanya hiyo twa kwa kushindwa kwake kufanya hiyo twa fa innahu yukthiru minatwaati allati yakdiru alayha basi hakika yeye akithirishe kufanya twa ambazo yeye anaweza basi huko Naam. Kama uwezi kutekeleza ah, zile unaziweza kana siwezi kufirisha zingine. Kwa mambo mengine ya ah, manufaa yale ya kuwafikishia wengine wewe huwezi kwa hiyo ah, kithirisha sadaka zingine. uh, kusema subhanallah, kifirisha kusema alhamdulillah, kifirisha kusema la ilaha illa Allah ndio unaweza mingine uwezi. fa innahu yukthiru min at-ta'ati allati yaqdiru 'alayha kadhalika yule fukara asiyekuwa na kitu cha kutoa basi akitirishe kufanya zile amal njema anazoziweza hauna uwezo wa kutoa elfu hamsini basi una uwezo wa vitu vingine una uwezo wa nguvu basi tumia nguvu yako katika mambo ya toa kwa hiyo yule ambaye anayeshindwa kufanya twaa kwa sababu ya kutokuweza basi akithirishe kufanya twaa ya yale anayoyaweza kadhalika min alfawaid vile vile miongoni mwa faida alhathu ala al-amr bil ma'rufi والنهي عن المنكر الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه صدقة من المسلمين على نفسه وأنه صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره وانه صدقه من المسلم على نفسه وعلى غيره الحث على الامر بالمعروف كتليه مكاز كهيميزا جيا كوامرشا ميما والنهي عن المنكر نكتازا مبايا كتليه مكاز جيا كوامرشا ميما نكتازا مبايا wa annahu sadaqatun min almuslimi ala nafsihi wa ala ghairihi kwa sababu hakika swala kuamrisha mema na kukataza mabaya ni sadaka kutoka kwa Muislamu juu ya nafsi yake na juu ya mwingine yani sadaka ambayo ananufaika yeye na ananufaika na mwingine yani yule ambaye anayemwamrisha mema na kumkataza mabaya wa min alfawaid aidan na miongoni mwa faida pia أن قضاء الإنسان شهوته أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة أن قضاء الإنسان شهوته بنية صالحة يكون صدقة منه يكون sadaqatan minhu yakunu sadaqatan minhu ala nafsihi wa ala ghairihi yakunu sadaqatan minhu ala nafsihi wa ala ghairihi anna qadaa al-insani shahwata hakika kumaliza mtu matamanio yake yani kwa kufanya kitendo cha ndoa biliyatin salihatin kwa nia safi kwa nia njema kwa nia ya sawasawa yakunu sadaqatan inakuwa ni sadaka minhu kutoka kwake ala nafsi juu ya nafsi yake wa ala ghairihi na juu ya mwingine yeye na mke wa min alfawaid aidan na miongoni mwa faida pia murajaatu alalimi fima qalahu litathabbut fihi murajaatu alalimi فيما قاله للتثبت فيه مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه مراجعة العالم kumrejea alim murajaatu alalim kumrejea alim fima qalahu katika kile alichokisema litathabuti fihi kwa ajili ya ku Ah, kutathabut yani kwa ajili ya kuthibitisha zaidi fihi katika hicho ambacho amekisema yani ikiwa alim au shekhe au talibul ilmi au mwalimu amesema kitu ikawa aa, ah, mtu ana lengo la kutaka kuthibitisha zaidi kile alichokisema basi hakuna mashaka kumuuliza katika hali ya kutaka kufahamu zaidi kwa hata mtume sallallahu alaihi wasallama alivyosema kwamba uh, wa fi budhi ahadikum sadaqa wa fi budhi ahadikum sadaqa na katika utupu mmoja wenu sadaqa wakamuuliza kuhusiana na hiyo kauli mtume sallallahu alaihi wasallama akawaeleza katika hali ya upana zaidi wa min alfawaid na miongoni mwa faida pia إثبات القياس إثبات القياس إثبات القياس والقياس هنا يسمى عند العلماء بالقياس العكسي إثبات القياس والقياس هنا يسمى عند العلماء بقياس العكس اثبات القياس كثبتيش قياسي كثبتيش قياس والقياس هنا نكياس هفا قياس ambacho kipo hapa يسمى عند العلماء kinaitwa kwa watu wenye elimu hiki uh, kimetajwa hapa kinaitwa kwa watu wenye elimu biqiyas al-aksi kinaitwa qiyas al-aksi qiyas al vipi kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam alisema araaitum law wadaaha fi haramin akana alayhi wizrun je mnaonaje lao angeweka utupu wake katika haramu je angekuwa na yeye malipo fakadhalika idha wadaaha fil halal kana lahu ajrun kwa hiyo amethibitisha thawabu kinyume chake kwa kule kuwa kwake kama angeweka katika haramu angekuwa na madhambi kwa hiyo swala hivyo hivyo anapoweka katika halali anakuwa na thawabu wa huwa madhhabu aljumhuri wa huwa madhhabu aljumhur wa huwa madhhabul jumhuri ولم يخالف فيه الا اهل الظاهر ولم يخالف فيه الا اهل الظاهر وهو مذهب الجمهور ولم يخالف فيه الا اهل الظاهر نسأل هذه لا تثبتش قياس لمذهب يا جمهور لمذهب يا وين katika watu ولم يخالف فيه na hajahalifu katika swala la kuthibitisha kias illa ahlu dhahiri isipokuwa watu wa dhahiri yani adh-dhahiriyya adh-dhahiriyya kama ilivyokuwa Ibn Hazm al-Andalusi eh, na wale ambao wana mawkifu kama ya kwake ambao wao hawaoni isipokuwa dhahiri ya nususi peke yake kwa wao ndio ambao wanakataa habari za kiasi wao wanakataa habari za kiasi lakini madhhabu ya jumhur min as-sahaba wattabi'ina watabi'ihim waman jaa ba'dahu miongoni mwa maswahaba na matabi'ina na wale matabi'i tabi'in na wale ambao wamekuja baada yao katika watu wa elimu wanathibitisha kuwepo kwa kiasi wanathibitisha kuwepo kwa kiasi isipokuwa ahlu dhahiri watu wa dhahiri watu wa dhahiria dhahiria kina Abu uh, Daud dhahiri Daudi Dhahiri Ibn Hazm al-Andalusi na wale ambao wana mawkif kama zao kwao wao ndio ambao wanakataa habari za kiasi lakini hakika kiasi eh, ni thabit bali Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an ametumia kiasi Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia kiasi msahaba ametumia kiasi ahlul ilm ametumia kiasi wa hakadha kwa hiyo miongoni mwa sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumia kiasi ni hii hadithi baada ya wale watu kutahayari na kushangaa yani vipi yani iwezekane mtu aende akamalize haja zake kwa mkewe halafu awe na thawabu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mnge mnaonaje kama angekuwa ameweka katika haramu angekuwa na madhambi hivyo hivyo akiweka katika halali anakuwa na thawabu hiyo ndo hadithi yetu nambari 25 lakini kubwa zaidi tunaona kwamba watu hawawi sawasawa watu hawawi sawasawa yani watu hawawe na hali moja ya uchumi kuna watu ambao wanakuwa na mali kwa hiyo wale ambao wanakuwa na mali wajue hiyo fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amewapa na kutokana vile ambavyo maswahaba walivyokuwa wanatoa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala basi wale ambao wasiokuwa na mali wakawa wanaona kwamba wenzetu wanatuzidi yani maswahaba wao walikuwa ni watu wenye kushindana katika khairi mtu anapomwona mwenzake anafanya jambo la khairi yeye hawi nyumba bali na yeye anajitahidi kufanya ile khairi lakini sisi vipi yani mtu anazikana mwingine akamwona atoe 2000 yeye anazikana 1000 iko mfukoni akaamua kufinya hapo hapo so ngoja kwanza watoe toe itatumia 30 au vipi kitumia 30 yangu imepona <laughs> maswahaba mtume sallallahu alaihi wasallam hawakuwa hivi bali walikuwa ni watu wenye kushindana katika heri kwa hiyo wale ambao hawakuwa na kitu basi wao uh, walikuwa wanadhikika kutokana na wao kuto kufanya ile ibada wakawa wanapata shida kwa hiyo wale ambao wana nafasi waone kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akawapa kitu cha ziada kwa hiyo mtu anapokujalia uwezo ambao mwingine hana ujue kwamba dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtakaye kwa hiyo usijiweke nyuma na kujifananisha na wale ambao hawana uwezo utakuwa unakosea Allah subhanahu wa ta'ala amekupa kitu cha ziada kwa hiyo lazima uonyeshe kwamba wewe uko tofauti na wale wasiokuwa na kitu usiwe sawasawa na wao kadhalika kuna nguvu ya kufanya kazi na mkuu inatokea ah mazingira ya ufanyaji wa kazi na wewe nguvu nazo jitolee katika kufanya kazi usijiweke nyuma kwa sababu kuna watu wasiokuwa na afya wanatamani kufanya vile ambavyo uh, wewe unaweza kufanya lakini hawawezi kwa kutokuwa na nguvu kwa hiyo kila mmoja atumie fursa aliyokuwa nayo ah, kujizolea thawabu watu ambao wana elimu wajitahidi kueleza watu na katika njia ya kueleza ndio kufundisha watu elimu ya sheria kadhalika na kuwakataza na mambo yasiyokuwa na maana wafundisha mambo ya khair na kuwakataza mambo yasiyokuwa na maana na katika hili sababu zake zinakuwa ni nyingi na ndio maana uh, watu ambao wanifundisha kheri malipo yake yanakuwa ni makubwa zaidi kwao kwa sababu so, wanakuwa na kitu cha ziada kadhalika wewe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia kitu katika elimu basi tumia vizuri elimu yako katika hali ya uzuri tumia elimu yako katika hali ya uzuri kwa sababu una kitu cha ziada ambacho watu wengine hawana kwa hiyo kila mtu asimame pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia asijiweke nyuma Unajua kusoma Qur'an, jitolee kusomesha watu Qur'an. Soma riku yake inakuwa ni makubwa. Wewe unapokuwa unasoma mwenyewe herufi moja tu katika Qur'an unakuwa na thawabu kumi vipi unapomfundisha mtu mwingine? Ukisoma mwenyewe tu herufi moja katika Qur'an na kuwa na thawabu kumi vipi sasa unapomfundisha mtu mwingine malipo yake ni makubwa kwa hiyo hakuna sababu ya mtu kuwa mzembe katika kuwafundisha watu wengine he sio lazima ah uwekewe fungu maalum kwamba bwana wewe kusomesha fungu lako ni hili ukiwekewa bila neema lakini hata kama hujawekewa baadamu unajua basi jitolee lillahi subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kupata thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kufikia hapa tunasimama tunaendelea wiki ijayo insha Allah